Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļo klausītāji, ir laiks rīta cēlienam, ir vēlais rīts vai vēlās rīta brokastis kopā ar radio Marija ģimeni un šis ir radio Marija ģimeni nevisai nopietnais laiks. Nevisai nopietnais, jā, laiks celties laiks. Mēs jau cerams, Ceļamies. mēs, mēs palūdzamies kopā ar rādiem Mariju, mēs noklausījāmies misi, palūdzamies roža kroni, arī stiprinājāmies garīgi caur katehēzi priesteri, un šis laiks laikam tāds atpūtai, jā. jā, un labam garastāvoklim mēs ar Olgu esam izvēlējušies tādu uh, manuprāt, garastāvokli uzlabojošu tēmu, un tā ir interesanti izteicieni, jo ir dažādi klasiski mm. izteicieni, kur ir kļuvuši, ja tā var teikt, par daļu no tautas folkloras un par daļu no mūsu sarunu valodas, kā mēs ikdienā runājam, un tie var būt gan citāti no slavenām filmām, grāmatām, dzējoļiem, varbūt kādām politiķu uzrunām, varbūt tās ir kādas pārteikšanās vai kādi kuriozi. Kas arī palika tādas <laughs> Jā, visi to atcerās. Un, jā. un, un nevisai nopietni jātiek tās, tās uzrunas. Ne? Jā, tā lai mēs šodien varētu pasmaidīt. Un es zinu, ka piemēram ģimenēs vai draugu lokā vai darba kolektīvā parasti ir kādi iekšējie joki vai jocīgi izteicieni, kurus saprot tikai šaurākā lokā. Un par to mēs arī vēlamies parunāt šoreiz. Vai Radio Mārija Latvijā arī ir kādi joki iekšēji? Es tā domāju. Radio Marija arī ir iekšēji eh, joki, varbūt ne visus tos ir tik viegli paskaidrot, bet bija karsta vasara, vai ne? Un, un, eh, un tu eh, par mums, kuru joku? <laughs> es, es domāju par to vēso joku. À, Jā. bija, bija tāds mm. konteksts, bija ļoti karsti šovasar, bija ļoti, ļoti tāds karsts laiks, un mēs te vienkārši ofisa, mēs mēs mocījāmies un mēģinājām atvaisināties visāda veida, bet uh, bija tieši jūnija beigas un Pēterim uh, bija vārda diena, un tad mēs izdomājām, ka vajag viņu apsveikt. Un tad es gāju uz veikalu, un es rakstīju Mārim par to, ar kādu dziesmu mēs varētu sveikt. Un tad es saņēmu ar kādu dziesmu. Vēsi sveicināta. <laughs> Es to nebiju tā domājis, bet par to pacentās pats telefons, jo ir tā autokorekta, jeb auto automātiskās labošanas funkcija, kas pārveidoja šo tekstu nejauši uz tekstu vēsi sveicināta. Jā, no esi sveicināta uz vēsi sveicināta. Laikam telefonam bija tik karsti, <laughs> ka viņš mēģināja atvesināties pats. Jā, nu, bet tā, jā. tas palika par tādu iekšēju joku, mhm. jā. Vasaras lūkšanas formāts, bet... Uh, Mēs arī priecāsimies no tevis dzirdēt, lūk, arī dzirdēju kādu no piemēriem, kā tas varētu būt par šiem interesantajiem teicieniem. Padalies arī tu interesantos izteicienos, sakām vārdos vai vārdu spēlēs. Vienalga, vai tas ir klasisks izteiciens vai arī tikai tev vai tavu draugu lokā raksturīgs. Un Mums ir eh, arī sagatavoti šim raidījumam interesanti citāti gan no slavenām klasiskām latviešu kinofilmām, gan arī mūsu politiķu pērles, mm. bet eh, par to pēc eh, kādas mūzikas pauzes klausāmies kādu adventa laika dziesmu. shall be Emmanuel. Esam atpakaļ ēterā rīta cēlienā, trešdienā 15. decembrī ir 10 un gandrīz 15 minūtes. Jā, un rīta cēliens, jā, kā Māris jau pieteica, mēs runājam par tādām frāzēm, par tādiem teicieniem, kas palika tāds kā folklora, ko mēs jau izmantojam, vai arī kaut kāda iekšēja kolektīva vai ģimene, vai arī vispār, vispār jā, tāda sabiedrība. Un mēs parunājam par to, ka ir kādi radiem arī Latvija iekšēji joki, iekšēji teiceni, bet noteikti arī latviešam uh, ir tādi vispārīgi sabiedrība teiceni, kas varbūt nākuši no filmām, no multenēm, no kādam slēdzenēm, slavenība, Māri, kas tev nāk prāta? Varbūt? Man šķiet, ja es domāju par klasiskajām latviešu filmām, ir kāda filma, kuru parasti skatās e, līgo laikā Jāņos, katru gadu un parasti neapnīk, un manuprāt, šī filma ir tik klasisku un kuriozu teicienu vācele, ka noteikti kādu fragmentiņu mēs arī varētu noklausīties radio Marija ēterā, un, protams, ka runa ir par limuzīnu Jāņu nakts krāsā, uh, Būs fragments, kurā Mirtas tante cenšas ar milici runāt krieviski, un būs slavenie vārdi Eta moj krustdēls. Здрасте. Уйди панать шурп, погайди маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы все в порядке. Это мой Круздалс, у него право. И так у меня все в порядке. Уйди панать шурп. Nu, labi, staigā. Jā, et... ļoti <laughs> smieklīgi. Sirsnīgi, jā. jā. Etamoja krustāvs. <laughs> bet, bet jā, jums radiem arī klausītāji nāk prāta, kāda filma, kāds teiciens no kādas filmas vai arī no kādas dziesmas, piemēram, nezinu, <laughs> debesis iekrita jā. te. jā, ir, ir arī par dziesmām runājot, ir tā, ka Bērnībā mēs ar brāli reizēm domājām par tiem jocīgajiem dziesmu vārdiem, un ir tautas dziesmās tas teksts ramtai rīdi rallallā, mm. un mēs tā domājam, kas tas ramtai rīdis varētu būt tāds, <laughs> jābūt kādam priekšmetam vai, vai kādam cilvēkam vai personai, un nevar saprast, ko tas nozīmē, bet padalies arī tu, un tādēļ noteikti arī kontaktinformāciju mēs varētu atgādināt. Jūs varat zvanīt uz studijas telefona numuru 679 691 31 viens, vai, ar, vai arī rakstīt, <laughs> ramtērīt, <laughs> jā, vai arī rakstīt uz uh, telefona numuru 266 77 272. Jūs varat arī rakstīt gan īziņas, gan arī WhatsApp ziņas, vai arī studija at rml.lv. Noteikti, ja mēs domājam par filmām, tad ir kāda klasiska filma latgaliešu valodā, kur arī ir izcilas pērles, kuras tauta atcerās, un šī filma ir Jāņa Streiča cilvēka bārns. Jā, par cilvēku bērnu, par mazo boņuku, un bija kāda epizode, smieklīga epizode mazajam boņukam ļoti nepatīk vietējais magnāts Kazačs, kura dēļ cieši kādas atraitnes ģimene. Uh, Un Boņuks šim kazačam sāka sludināt dieva sodu, kas pār viņu nāks, ja viņš tā turpinās rīkoties pret šo atraitnes ģimeni. Un kazača atbilde arī ir klasiska, klausāmies – Kazačkungs. Domāju, domāju, daudz daiet. Kazačkungs. Tāpēc Anīte nav jau tev parodā, bet pogostam. Tur stāv jos meita Paulīna. Tas nekas, ka jai tik moza, jai torpa nazabēstās. Īt gonūs. Pilnī naudiņi. Izaugs leloka, nopilnēs vairāk, jādūs naudiņi pogostam. A ko tu tur jaucīs? Kazačkungs. Vai tad īva dusmiņi, mums nav bail. Padomāju par savu dvēseli. Atreitnība ņosures porzvērt svadušā dagutā. Tu lūcēsīs, kā zucīs žeberkla, tovam mūkam nabūs gola. Kas tu tāds esi? Advokāts? Cilvēks. Māslu vabaļa. Ei, policijas! Policijas! māslu vabaļa. <laughs> Vēlāk ir arī interesanti, ka tie bērni un boņuks arī ierauga, kā tas kazačs pāri laipai braucot ar velosipēdu iekrīt upītē un, un, un tad viņi, viņam šķiet, ka kazačs ir noslīcis un viņi tad iztēlojās kā, kā kazačs jau kā nelaiķis tāds uzpūties kā pārā no, no upes un saka māslu vabaļē. <laughs> Jā, ir eh, laiks eh, mūzikas pauzītē, bet atgādinām, ka mēs ar Olgu nevēlamies būt vienīgie, kas runā šeit <laughs> šajā raidījumā, tādēļ, ja jums ir ar ko padalīties kādi savi iekšējie ģimenes folkloras eh, gabali, uh, vai kādi mīļākie filmu citāti, vai kādi citi teicieni, kādi sakām vārdi, kas ir jums raksturīgi, vai jūsu draugiem, vai jūsu kolektīviem, droši padalieties un zvaniet, rakstiet, vai rakstiet, vai rakstiet, vai zvaniet. Vai rakstiet. Jā, vai, vai, vai arī rakstiet. Jā. <laughs> Varat zvanīt un rakstīt. Jordānas ūdeņi līksmojiet arī radio Marija klausītāji līksmojiet. Mēs esam aizvadījuši trešo adventu, jeb trešo adventa svētdienu, kad mums bija tāda interesanta liturģiskā krāsa, kas dievnamos parādās tikai divas reizes gadā mm. – adventa un gavēņa trešajā svētdienā, un tā simbolizē prieku – lai par prieku šajā tumšajā, un drēgnajā un slidenajā laikā atcerētos un lai priecātos kopā, mēs arī esam izvēlējušies nenopietnu tēmu. Un tā ir Tie ir teicieni, izteicieni, frāzes, kas ir eh, kaut kāds folklors, kas ir raksturīgs varbūt sabiedrībai, varbūt arī jūsu kolektīvam, jūsu ģimenei, jūsu draug, draugu lokam. Un runājot par, par tām frāzēm, ne tik nopietnam, man nāk prātā arī atkal rādījām arī joki, kas palika tādas mūsu uh, frāzes, <laughs> ko mēs pielietojam joprojām mūsu sarunas. Jā, atcerēsimies augustu svētceļojumu uz Aglonu. Un svētceļojums arī ir īpaša vide, kur sāk veidoties tādi iekšējie joki. Parasti par pamatu tam seko, par pamatu tam kalpo kāda pārteikšanās, uh, Un <laughs> eh, mums arī bija interesanti kuriozi šogad, vai ne? Jā, bija tad eh, katru vakaru mēs lūdzamies komplitoriju pirms miega. Un tur komplitorija, jā, tad mēs lāsam psalmus, kādus, eh, kādus vēl lūkšanas, kādas. Interesanti, ka tajā viena no vakaram, liekam, tie bija ne, neatceros, kur tas bija. <laughs> Jā, bet mēs lūdzamies 23. psalmu, un tad um, uh, psalma kā kompletorija vadītājs lāsot psalmu pat pārteicis un teica, tu mūs gludini <laughs> zaļainas ganības. <laughs> Jā, vajadzēja būt, tu mūs guldini zāļainās ganībās. Bet tas Jā. palika tāds mūsu iekšējais folklors, gludini. Jā, uh, Vēl svētceļojumā man nāk prātā arī kādas vesperes. Ja nemaldos, tā bija jauna piebalga, kad mēs lielā sporta zālē lūdzāmies vesperes, un vesperu laikā ir arī brīdis vispārējai lūkšanai. Un kāda no svētceļniecēm tad arī lasīja šos lūkšanu nodomus un Un <laughs> droši vien tuvojoties vakariņu laikam un pēc dienas gājuma, kad visi <laughs> sveceļnieki ir izsalkuši, viņa nejauši pateica dot Kā tur bija izsalkušajiem? Dot izsalkumu. izsalkumu. <laughs> jā, dot izsalkumu izsalkušajiem. oh, <laughs> jā, tas jā. bija ļoti mīļi. Bet eh, mums ir arī zvans ēterā, lūdzu. Slavēts, kam Jēzus Daini zvana. Daini, mūžīgi mūžā slavēts. Lai laba dzirdamība zvanu aptveni no iecavas. Ļoti laba mm. dzirdamība. Un kā oh, iecavā dzird mūs? Ideāli, ideāli ir īpaši savu klausos ideāli. ideāli. Jā, prieks dzirdēt, Daini, vai arī tev ir kādi mīļākie teicieni? Jā, ļoti. Un viss attiecās uz šoferēšanas lietām. Man ir mājās melnas krāsas mašīna, un eh, tad jūs stādieties priekšā mīļāko izteicienu, kas bija izskanējis limuzīnas Jāņakas krāsā. Kad sieviņa jautā, vai tev ir dokumenti paņemti līdzi, un tad atskan atbildes. У нас все в порядке, у нас машина делает <laughs> jā, jā, šo citātu nesen mēs arī dzirdējām ēterā. Tad, tad tas ir tāds, laikam, klasisks latviešu mm. šoferīšu humors. Jā, jā, jā, noteikti. Bez viņa neiztiek nekur. Jā. <laughs> <laughs> Daini, vai arī tavā ģimenē ir kādi īpaši tikai tavai ģimenei raksturīgi izteicieni? Nu, šis ir viens no tiem. Eh, tāpat uzreiz izteicieni ir ļoti daudz. <laughs> jā, uzreiz <laughs> nu jā. diezgan pagrauts. Jā, labi. Paldies, Daini! Laimīgu ceļu un lai tev svētīta, svētīta šī diena! Lai droši Jā, brauciens! Paldies. Paldies! Tā ir ļoti jauka tēma, lai Dievs svētī. Paldies! Paldies. <laughs> Jā. Rekā šaferītis Dainis mums eh, vēlreiz atgādināja arī klasisko filmu Limuzīns Jāņu nakts krāsā, bet mums vēl ir šis tas atskaņojums arī no latviešu kino klasikas, un eh, mēs varētu arī vēl kādu trešo filmu ietvert, kuru mēs vēl šajā raidījumā nesam pieminējuši, un šī filma ir – tās dolās Paulīnes dēļ. Paulīne cenšoties piesaistīt uzmanību, izliekas, ka ir mirusi, izliekas par nelaikīti un atnāk fotogrāfs, ko spēlē aktieris Evalds Valters un cenšas ar fotokameru iemūžināt nelaiki Paulīni par piemiņu un izsaka komplimentu, cik tā nelaikīta ir skaista. Un mm. Tālāk seko kaut kas negaidīts, jo Paulīne reaģē klausāmies. Vai jūs nebūtu kādas kāpnītes? Jā, ir, ir, ir, es tūlīt apūšu. Neskumstiet viescienītā kundze. Es jums uztaisīšu skaistu bildi. Man vēl ir drusku mierlaika papīrs. Tādam bildēm jābūt rakursā no augšas. Vai jūs neizpalīdzat man šī cēlā lietā? Paņemiet lūdzu gaismu. Tātad. Ja, ah, fotografeer tá, dat is moms está Had mijn ja, wist zo moe Skaista ga está Kua? Esa kuskaista é só que Jā, šis slavenais Paulīnes izteiciens, tu saki, tik bieži arī lietots mūsu sarunu valodā. Jā, un nebaidamies uh, citiem teikt komplimentus. <laughs> Komplimenti atzivina. Jā, mhm, kamēr esam dzīvi, tad sakām viens otram komplimentus. <laughs> Jā, bet mums ir kāds zvanītājs. Lūdzu, vārds jums. Jā, <clears throat> Reģina no Jaunpiebalgas. Uh, es klausos un atcerējos, kā mums Latgalē uh, uh, runāja par tādu cilvēku. Nu, tas tā kā knapi kustās, vai nu kā, ka vai apreibis, vai kā, tad vienmēr teica, nu, viss aizgoja aumuņiem, aumuņiem, staigoja aumuņiem. Oho! O, šādu pirmo reizi es dzirdu teicienu. Jā, jā almūnim tas ir kaut nu, tāds, mm, kā galos arī būsi vai, vai nu, es nevaru izskaidrot to, bet vienmēr teica, jā, ko staigoju, kā almūņim jau, ja arī tur pakusties lēnāk vai kā, tad vienmēr Ko staigoju, jā, kā almūņim. Ko <laughs> staigoju, kā almūņim. jā. jā, kurā pusē tad šāds teiciens bija raksturīgs? Um, tas ir pie Ežazera. Pie ežera, mm. ah, ezernieki, Ezer bukmoža, jā. Jā, skaisti. Bukmoža, jā. Puse, jā. Paldies, Regīna, ka piezvanījāt. Rekā, jā. ļoti, ļoti interesanti mm -hmm. arī tās vietējās valodas īpatnības dzirdēt. Jā, jā, vēl jau momentā tā, ka domā nevar atcerēties, bija tādi teicieni, bet Uh, nu, tā, tā kā nevajadzēs, man, nu, tad varēs atcerēties. Bet tagad vienīgi šī te teiciena, ka tā Jā. es atceros. Labi, paldies, paldies jums. Paldies jums. Lai jums svētīga diena. Jā. Lai svētīga diena arī jums. Jā, paldies. Jā, klausītāji, sekojiet arī Regīnas kundzes un šoferīša Daiņa piemēram un droši zvaniet Numurs? Numurs 679, 691, 131. Mēs vēl neesam visu atskaņojuši no mūsu kinofilmu spožajiem teicieniem, un, manuprāt, ļoti sirsnīgs moments filmā Cilvēka bārns ir, kad mazais Boņuks agrā svētdienas rītā satiek muzikantu Izidoru, kurš dodas no balles, un seko ļoti skaists sirsnīgs dialogs, to mēs arī klausāmies. Klausamies. Labrīt! Vasals ceļinīk! Tu galeš, ka tik agri? Nā. A ko dāls tu esi? Aleksandra Paulāna dāls. O, tad es pazīstu tavu tēvu. Jā, un smukas mūzes reizes vēl nav pracēts. À, es pielieju lidējas kozos. Ļauts saka, tu labs muzikants. O, uzreiz var redzēt, ka tu labu ļaužu bārns. Lai dīs te paliek daudz liels un stiprs. Pagā, ko tevis sauc? Bonifācijas. Ā, tātad Boņs, no nu, es esmu Izadors. Vai tas nav skaisti, Boņ, ka mēs tādā smukā svādenes reita obrīja sastikumu? Ar to es eju viens pa pasauli, eju, eju, skatos augšā dīvs, lejā putni, ap ceļu man pretī cilvēks. Un tas esi tu, Boņ, to es pieminēšu. Un tagad es zinu, ka tevi sauc Boņs. A tu Isidors! A tu Boņs! A tu Isidors! A tu Boņs! A tu Isidors! Skaisti, vai ne, Boņ? Es tev uzspēlēšu. A tu ej, klausīs, kamēr var dzirdēt, skatīs, kamēr var redzēt. Nu, ai! Nesanāca uzspēlēt viņam tagad. <laughs> Jā, re, kā mēs aprāvām, bet mums arī pirmā īziņa ir pienākusi. Silvija raksta. Labrīt, man jau 70, bet manā bērnībā no mammas šatā dzirdējām saucēja balss tuksnesī, mm. kad daudzreiz mēģināja mūs sasaukt uz mājām. Kā neticīgais toms, kad neņem vērā kādu padomu vai žēlsirdīgā samariete. Ar siltu sveicienu raksta Silvija. Rekā Silvija mums arī atgādināja, cik daudz teicieni arī mums no bībeles arī sarunu valodā ir. Jā, piemēram, no vecas derības mēs eh, varam arī atcerēties tādu vārdu kā grēkāzis. Jā, grēkāzis. <laughs> Man liekas, ļoti bieži tiek izmantots arī. Mm -hmm. jā, jā, kāds, eh, jā. kāds tur kolektīva grēkāzis, uz kuru noveļam visu vainu. Mm, tad eh, no jaunas derības, man liekas, varētu teikt par to mest pirmo akmeni, ah, kur, kur, eh, kur Jēzus arī farizējiem pārmet to un sakiet, ja jūs esat bez grēka, tad jūs varat mest pirmo akmeni. Arī no Bībeles, ja jau par akmeņiem runājam, ir arī teiciens piedauzības akmens vai klupšanas akmens. Arī aci pret aci, zobu pret zobu, piliens, spaimī. Ai, ai vai arī mazgat rokas nevainība. Jā, slavenie Pilāta vārdi, bet šajā brīdī mums ir arī vēl kāds zvanītājs. Lūdzu! Halo, kas mūs sazvanīja? Labrīt! Labrīt! Labrīt. Gribēju pateikt, kur kādreiz mans vecais tēvs runāja par dzērājiem. Iet pa ielu, pa, nu, pa ceļu tādu dubļainu, augstu kājas cilvēkam Citi brauc no baznīcas, viņš iet vienmēr no sava brāļa mājām, iedzēruši. Bet un, mūsu mājās nedzēra, tā bez vajag, tā pa svētdienām tikai palkās. Un tagad vienreiz saka viņš, saka, nu re, Cipris atkal aiziet. Ak, atkal? Viņš saka tā, kā suns iesarcis laizīt dzirnavas, davai nu nosik suni vai izjaut dzirnavas. Ot es nekur neesmu dzirdējusi par tādu, hmm. tādu teicienu, ka kaut ko ir iesācis, ka nekā nevar atmest. Mums tādus daudz, kas kaut ko sliktu ir iesākuši, nu nekā nevar atmest. Tik tiešām jāsit vai nu suns nost, vai jājauc dzirdavas. Jāsit vai nu suns nost, vai jājauc dzirdavas. Kurā pusē tad šādu teicienu lietoja? Tas bija pie rugājiem. Pie rugājiem. Mm. Ā, ah, Jā. rekā. Mhm. Mm Paldies, ka piezvanījāt un padalījāties. Jā, ļoti interesanti tie lokālie teicieni. Interesanti, no kurienes nāk un kā, kāds ir konteksts, jā, kā tas ir izveidojis. Tad no nu, mums vēl viena ziņa no Līlijas. Un Lilija raksta, mēs smejamies par filmas Emīla nedarbi vārdiem, kad man nav, es nevaru, kad man ir, es netrīkstu. Ko tad lai es? <laughs> jā, es atceros, jā, smieklīga filma. Kā tur grāmata, viņam rāva zobu, arī, arī grāmatā, jā, kā mm. viņam rāva zobu. Arī kā mēģināja podu dabūt no galvas. <laughs> man ļoti patika bērnībā, kad man vecāki šo grāmatu lasīja priekšā, tas, ka, kad kādu nedarbu dēļ viņš tika sodīts, tad viņš no koka greba tos cilvēciņus, figūriņas. Nu, man tas šķita ļoti simpātiski. Savukārt vēl kāds simpātisks moments no cilvēka bārna ir brīdis, manuprāt, viens no maniem mīļākajiem brīžiem šajā filmā, kad Boņuks ir izaicinājis bažņēts kungu uz sacīkstēm, kas tad būs ātrāks vai automašīna vai zirgs. Un tad no baznīcas kungs piekrīt šīm sacīkstēm, bet galu galā iebrauc grāvī, un tad, kad viņš ir grāvī, tad starp Boņuku un baznīcas kungu ir šis klasiskais dialogs – Nu ko, brēni, iz grovam jau loka nav. Nu kas gudroks, baznīcas kungs, zirgs vai mašīna? Es glupoks puiši, par visu. Vai vecais turks. <laughs> Puika, skrītīgs sadomājis. Klausies, puisieķi, tu pasaverīs, tev atstiņas sprauloks. <clears throat> Man šīta brillēte. Nokritāja bez brillētes, es... To... <laughs> Klausīs tepat, izbožu galvu, pasavērtīs, cik tu toli i grovi. Es jau atradu. Paļģis, puisē. Nu? Kas otrāks? Dod šur. Nu, zirgs otrāks. Kas gudrāks? Zirgs vai mašīna? Zirgs gudrāks kā mašīna. Lūdzu. Paļģis, puisē. Tev par šito jūku? Paļģis. Oi, bet motors vai slāds. Oi, motors jau aizslāts. nu, kas, kas otroks, zirgs vai mašina? Zirgs, zirgs. Mums vēl atnāca uh, kāda ziņa no, no, no, no, <laughs> no Ivetes. Labdien, es skolēniem saku, vai kam čāt kā arī mani kāds dzird? Interesanti. Ivete. Jā. <laughs> Man tev, liekas, tev skolotāji tā teica. Jā, mums skolā teica. Jā. Mm -hmm. Bet eh, tu jau noteikti biji apzinīga meitene un nesēdēji kamčatkā, bet eh, priekšējos pirmajos solos. Kā mums izsēdināja, tā arī es sēdēju. Ā, ah, <laughs> bija bet, jāizsēdina. Mm. Jā, <laughs> bet interesanti, vai mēs varētu kaut ko tādu ievest arī mūsu radio, vai varam tāda. <laughs> Jautāt, laikam, čat, ka kāds mūs dzird <laughs> jā. no klausītājiem. Mm -hmm. Jā, vai, vai šobrīd mūs <laughs> kamčat kā kāds klausās? Jā, vai šobrīd Māri, mūs... tas ir pārnesta nozīme. Ā, pārnestā. Jā. Tad, Latvijas pierobežā, jā, mēs varētu teikt, vai, vai piemēram, balvos šobrīd mūs kāds dzird, vai balvos ir kādi interesanti teicieni. Uh, vai, piemēram, ja mēs raugāmies uz Latvijas rietumiem, vai šobrīd Liepājā mūs kāds dzird, un vai Liepājā vai vispār kurzemniekiem ir kādi interesanti izteicieni, mm. droši padalieties. Numurs īziņām ir 266 77 272. 272. Esam atpakaļ ēterā, ir 10,42 minūtes, un Māris Veliks šeit ēterā un Olga Dādeka. Manuprāt, vēl viens interesants to klasisko teicienu avots noteikti ir politiķi. O oh, jā, man liekas, um, tieši viņa izteicieni ir, var kļūt par tādiem hitiem, <laughs> populāram frāzēm, ko mēs varam izmantot. Es atceros, bija viens kāds uh, politika teiciens, un es pēc tam to teicienu redzēju uz, uh, uz burtnīcam, uz tā kā vākiem, tā kā pārdotiem. Kas tas bija? <laughs> Nothing special. Nothing special? Ah, <laughs> es pat nopirku bija... tādu klādi ar, ar, ar, ar tādu uzrakstu virsmu. Uh, jā, tas dizaina. bija ministrs Slakteris kādā intervijā cenšoties runāt angliski, un tad mēs arī fragmentiņu varam noklausīties. In your mind, how did we get to this point in Latvia? What happened? Uh, I think you're nothing special. Uh, and, uh, oh. <laughs> <laughs> ļoti smieklīgi. Mm -hmm. Nothing special. Nekas, Nekas nenos... īpašs, jā. Nenotiek Latvijā. Bet, Olga, tu man aizkadrā stāstīji par kādu slavenu teicienu, ko bijusī Brazīlijas prezidente bija bērnu starptautiskās dienas sakarā teikusi. Jā, tieši bija, bija 1. jūnijas bērnu diena, jā, un man liekas arī Brazīlija iespējams arī, nu man stāstīs tagad jau precizi neatceros, kā arī dzīvnieku tā aizsardzības diena dienā. Un tad, Vienā eh, un tajā pašā dienā? Jā, jā jocīgi oh. diezgan tā. Un viņa laikam kaut kā mēģināja sasaistīt tas divas lietas, bet, nu, kā man teica, viņa diezgan <laughs> ļoti neveiksmīgi vispār ar visādiem tiem teicieniem un publiskam runam. Un tad viņa teica kaut ko tādu, ka aiz katra bērna stāv viņa vecāki, skolotāji, un suns, <laughs> kas ir izskatās ļoti dīvaini, kā iz katra bērna stāv suns Jā. biedējoši. mm. Tā ir augstākā pilotāža, liela retorikas māksla spēc sasaistīt grūti sasaistāmus tematus. Viņai izklausās, ka patiešām izdevās. Tāds īsts ceļš. <laughs> Mums ir vēl kāds, ehm, kāda īziņa, ja? Nu, jā, mhm. atkal mm. no Lielijas. Paldies, Lielija, par iesaistīšanos eh, raidījumā. Tātā darba sadarbības partneris vēlēja, lai daudz bērni būs vienmēr maizīta. Eh, kungs pāri 80 gadiem teica, ka vec tevs vienmēr teicis. Mm, tās vecvecāku gudrības eh, ir tās labākās munababa sacīja. <laughs> Bet eh, ja mēs palūkojamies savukārt šeit uz Latvijas politikas vidi, tad eh, gandrīz katram Latvijas valsts prezidentam ir bijuši savi klasiskie izteicieni. Nu, varbūt sāksim ar mūsu eksprezidentu Valdi Zatleru, kurš reiz uzdeva ļoti dziļu eksistenciālu jautājumu – Es esmu aicinājis ļoti stingri ministru prezidentu rīkoties valstiski atbildīgi. Es neesmu mainījis savus uzskatus, ka šī valdība ir savu resursu izsmēlis, un es esmu. Kas es esmu? Kas es esmu? Jā, kas es esmu? Tas ir dziļš jautājums, ko pārdomāt vai ne? saprast savu identitāti, saprast, kas es esmu Jēzu Kristu, Lūkas, jā, ļoti nopietni. labs mhm. jautājums, mm -hmm. ko pārdomāt. Mm -hmm. Savukārt, nu, reizēm pienāk tas brīdis, kad tas uztraukumiņš mazliet ir, un, protams, ja tevi ievēl par prezidentu, tad... Oi, jā, es domāju, Iedomājies, kādas tās stress. sajūtas <laughs> varētu būt, ka tu saproti, ka četru gadu prezidentūras termiņš priekšā un tik daudz izaicinājumu, un tu esi tur pašā varas augšgalā, un, nu, tad um, sanāk apmēram tā. Vārds jaunievēlētajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Laikam no sākuma jāierauga. Šo mēs pirms ētera varētu teikt. <laughs> teikt. <laughs> Jā, bet es atceros arī to dienu, kad ievēlēja vejoni. Bija tāds vējš. Jā. Es gāju pāri tiltam uz, uz baznīcu, man liekas, bāds, nu, <laughs> kaut kas nenormāls bija. Jā, bija liels vējš. Es to dienu ļoti labi atceros. Tajā dienā bija viena no pirmajām uh, radio Marija brīvprātīgo tikšanās reizēm, lai gan mēs toreiz vēl raidījām tikai testa režīmā internetā, bet tad nu jau bija brīvprātīgo pulciņš un mēs visus aicinājām šeit uz Un tad viņi telpām. vējam līdzi atnākuši. Jā, <laughs> vējam līdzi atnākuši. Mums ir zvans. Halo, klausāmies jūs. Eh, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es noslēgšu rādio. Eh, es gribu pateikt, tipā eh, tādu sakām vārdu ir pastāvīgi mirst un nekad nepārtrauc nomirt tas, kurš mīla. Un vēl vienu tādu arī, jo vairāk mēs mīlam, jo dodam, jo nozīmīgāka un vērtīgāka kļūst mūsu dzīve. Tas Hermanis Hesse mm. to ir teicis. Skaisti. Mm. Kad, mm, skaisti. Par pašu galveno, kad, par svarīgāko, par mīlestību. Jā, tā, kad cilvēks spēj līdziest un mīlēt, viņš nes, ir, ir spējīgs uz daudz ko, pat vislielāko. lielāko ko var izdarīt uz zemes. Tas šāds, šāds defūko to ir teicis. Mm. Rekā. Tikai tad, kad dāvini sevi, tu patiesi mīli. Tas ir Halils Žibarans to teicis. Mm -hmm. Mīlestība tā ir vienīgā bagātība, kura palielinās no tā, kad dalās. Tas oh. ir anonīms arī teicis anonīms. Re, cik daudz mums gudru domu par mīlestību man nāk prātā Jā. apustuļa Pāvila vārdi, ja, mm. ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēm, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man ne, nelīdz neko. <laughs> Vai, vai jums ir vēl varbūt kāda gudra doma par mīlestību? Uh, jā. Lūdzu, labi. Uh, bagāts nav tas, kuram pieder daudz, bet tas, kurš daudz dod. Eriks Froms. Oh. Paldies, ka uzklausījāties. Zvanīja Janīna no Svētābra baznīcas. Paldies, Janīna. Dievs svētī, lai jums labi veicās, lai Dievs jūs sargā un stiprina jūsu kalpojumā. Paldies, Paldies. lai Dievs arī jūs svētī, lai Dieva klātbūtnes piepildīta šī diena. Paldies! Paldies! runājot ļoti tāda no nenopietnam, atkal uz nopietnam lietam, uz nopietnam frāzam. Es atceros vienu no darba kolektīviem, kur es strādāju, bija, bija arī kādas frāzes, kas likas <laughs> tādas smieklīgas, ja, ja kaut kas notika kolektīva, ja tur kāds steidzams darbiņš vai kāda ČP vai kāds ČP, tad bija tāds teiciens, ko vadītājs teica, galvenais nezaudēt paniku. <laughs> Vai arī nu, ne, neķersim mieru. <laughs> Jā, tas bija smieklīgi. Jā. Savukārt, atgriežoties pie mūsu pašmāju politiķiem, jā, prezidenti vienmēr ir izcēlušies ar slaveniem izteicieniem, piemēram, 2001. gada dziesmu svētkos mūsu eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga mēģināja iedvesmot un uh, morāli uzmundrināt tautu. Sakiet lūdzu visi kopā, mēs esam stipri. Mēs esam stipri. Mēs esam dižani. Mēs esam dižani. Mēs esam dižani. Mēs esam dižani. Mēs esam dižani, mēs esam ražani, mēs esam ražani. Nu, rekā. Mēs esam stipri. Mēs esam stipri, jā, bet eh, reizēm mēs patiešām pārāk sevi noniecinām, nu kas mēs tādi, mēs te tādā mazā Latvijā dzīvojam, ir vērts tā pozitīvāk. Ir valsts, un... kuras ir mazākas. Jā, <laughs> piemēram. <laughs> San Marino, Lihtensteina, Luksemburga. <laughs> Labi, Māri, tas nebija jautājums. tas bija tāds, kas es esmu. Mm -hmm, tā, ļoti dziļi. Savukārt, nu, dažreiz, dažreiz varbūt uh, kāds skarbāks vārds ir sakāms citiem, un tad mūsu eksprezidents Andris Bērziņš reiz teica šos spārnotos vārdus. Šaļi pa galvu vajag, jā. Ilgnēs sisti tikai, jā. Ai, ai. Ai, ai. Ļoti skarbi. Mm -hmm. Starp citu, skarbas lietas mēdz notikt arī mūsu simts gudro galvu vidē, proti mūsu saimā, un tad arī deputāts Ingmārs Līdaka reiz bija nokaitināts par kādiem citiem deputātiem. Es lieliski dzirdēju šeit pat no tā kreisā flanga, patiešām lieliski dzirdēju un sapratu arī to kontekstu, kas tur skanēja. Izņemsim ar laiku. Ar to domājot 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu saraksta. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svinama, aizver muti! Ai, jā, jā, jā, ceru, ka tas ne, ne mums <laughs> bija. Nezinu. Jo tur drīz būs jāizver mute, jo <laughs> raidījums tuvojas savai izskaņai. Bet, bet varbūt ir kādi vēl teicini no aizsošajiem politiķiem, kas pie, pie vāras tagad ir? Uh, Jā, no nu, ja jau mēs par valsts prezidentiem runājam, tad arī prezidents Egils Levits pagājušā oh, jā. gada nogalē, oh, jā. tuvojoties Ziemassvētkiem, arī kļuva par sociālo tīklu zvaigzni, vai <laughs> precīzāk sakot, kāds viņa izteiciens arī ļoti daudz tika dalīts tālāk arī sociālajos tīklos, un ko viņš teica? Uh, Tu vari mani palabot, jo es Jā. neatceros precīzi. Es arī neatceros kas, precīzi. Kas mirs no Covid, tas Ziemassvētkus nesvinēs. Jā. Kaut kā tā. Nu, tas jau tā, tā traģiski bet, komiķies. Traģiski. Bet uh, logiski. Komiķi. Nu, labi. Jā. Satinās, jā. Bet, jā, tas tā, man liekas, tad bija ļoti daudz mīmu interneta par tieši par šo teicienu. Mums arī ir kāds, bija kāds zvanītājs, tiemžēl. Mm -hmm. Jā, tad uh, mums arī tomēr arī ir kādi rakstītāji. Anita raksta no kokneses joks, jeb teiciens. Paldies, jūsu robežām nebija laipnības. <laughs> Tāda vēl kāds. <gasps> Klasiķis Vinnijas pūks, jā? Ū, jā. Mhm. Kas tur ir? Vīnijas pūks, kad no trūša mājas nevarēja vien aiziet pēc eh, leduskapja iztukšošanas, teica, ai, va, a, <laughs> a, vēl tad vēl kaut kas tur ir. Tā, <laughs> jā. Atcerēšos, ko teikt pie leduskapja, kad eh, leduskapis ir tukšs. Jā. mm -hmm. <laughs> Jā, pulkstājs rāda 10 un 54 minūtes. Mēs šajā rīta cēlienā atpūtāmies, mazliet izklaidējāmies, centāmies pasmieties paši par sevi, par saviem teicieniem. Un um, šajā brīdī laiks arī raidījumu noslēgt.